اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله استعين بالله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعل الحق ملتبسا علينا فنضل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم يسر ولا تعسر اللهم بارك وتمن بالخير لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم أما بعد فهوالا i zahvala pripadaju samo Allahu, savršenom gospodaru svih svjetova. Njega hvalimo na svemu jer je On savršen i potpun u svemu. Njemu zahvalijemo na svemu jer savršen ne griješi i kad naređuje i kad zabranjuje i kad sudbino određuje i, dobro i, zlim, i dobrim i zlim kad iskušava. Pa na svemu tome Allah subhanahu wa ta'ala i hvalu i zahvalu zaslužuje od nek pomoć, oprosti, uput odražimo, koga Allah puti napravi put, tome nema zablude, koga Allah subhanahu zablude ostavi pravedno, tome nema ni pomagača, ni upoćevača. Zato sebi spasa u Allahovom zadovoljstvu tražimo kad srcem, jezikom i dijelima sve dok živimo, svjedočimo da nema drugog Boga sem Allaha jedini i nema sudruga i da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allahov rob najbolji, nekog poslanik posljednji, a zatim nakon niza predavanja koji se tiču vjerovanja ili sunneta po pitanju ashaba, prelazimo na sljedeću tačku koja zahtjeva jedno predavanje, inša Allah, dovoljno je, iako svaka od ovih tema kad se detaljno, stručno, naučno razrađuje, ali to biva u školskim klupama, a ne na ovakvim javnim predavanjima, uzima i zahtjeva puno više vremena, međutim mi ćemo spomenuti ono što je nužno i malo proširiti ako Bog da da se okoristimo i da znamo kakav je naš odnos nas koji tvrdimo da izvorni, ispravni, nepromijenjeni islam slijedimo, kakav je odnos sledbenika pravog puta, sledbenika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sallam Allahova poslanika, oni za koje je poslanik sallallahu aleyhi ve sallam rekao da su spašena i podpomognuta skupina, molim Allah da nas učine od njih, da budemo iskreno ispravni, dostajni toga, kakav je odnos po pitanju jedne zanimljive teme, oko koje, oko koje su se sljedbenici umeta razišli na najmanje tri velike, velika pravca, kao što je uvijek, a uvijek tu ima niz nekih drugih nijansi. Po pitanju kerameta evlija, da li imaju evlije, ko su evlije, da li postoje kerameti, ne postoje kerameti i šta su uopšte keramete ako postoje, da li su oni znak, ako jesu, kakav su znak, ili su samo dokaz, ili su dokaz, pardon, čega dokaz, ako šta dokazuju, čega znak, ako nešto ukazuju, ako uopće postoje, to je šta je Ahli Sunnet val džemaat, kaže po pitanju toga. A šta Ahli Sunnet val džemaat kaže u akidi po pitanju bilo čega? Evo brzo odgovor. Kažu ono što je rekao Allah uzvišeno. Bilo u Koranu ili sunetu. I ne kažu ništa više od toga. I ne smiju da kažu. Jer izvor akide je objava. A dokaz u akide je oko usmjeravanja detalj nekih stvari, Kur'an, sunet i izma konsensus. Jednoglasan stav islamskih učenjaka pravnika muštehida umeta. Tako da mi kažemo ono na što ukazuje dokaz i ne oduzimamo ništa od onoga na što ukazuje dokaz, niti dodajemo od sebe ništa više u odnosu na ono za što postoji dokaz po svakom detalju islamske akide, pa i ovome. Otkud pitanje vlija u akide? zato što su neki zalutali, koji svako drugo pitanje. Postoje ljudi koji su akidu izgradili na ovom pitanju, pa su neki ovo pitanje negirali ili ga ugušili, oblažili, oduzeli od njega, nisu dotjerali, a drugi su granicu prešli da je spretjerali, pa su svašta nešto od izmislili, pa čak su i neki od njih za bogove pored Allaha uzeli, na osnovu krivog svatanja ovog pitanja. Te je bitno da se objasni šta je istina po ovom pitanju, da li mi to negiramo ili ne negiramo, jer nama se spočitava često da mi ne poštujemo Evlija i da mi ne poštujemo Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam i to je jedna od stvari zbog koje ćemo uz Allahu pomoć s fine ću se izraziti jasno bosanski narodni da oderemo na sudnjem danu one koji nam to spočitavaju da uzmemo maksimalno svoje pravo, jer je to jedna od najvećih mogućih uvreda, ova druga, da nas ne poštijemo Mohameda sallallahu alaihi wa sallam, a život cijeli prilagođavamo time, sljeđenju njega, pa ćemo da uzmemo ako Bog da svoje puno pravo na sudnjem danu od onih koji nam to govore i tako nas vrijeđaju. Kaže šehhul islam ibn Taymiyyah rahimahullah u dijelu akidetu vasitijah ومن أصول أهل السنة والجماعة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديه من خوارق العادات od temelja, od osnova vjerovanja ehli sunnata wal džemaata, sljedbenika sunnata, koji su jedini na tom putu, pojasnili smo šta to znači u prvim predavanjima. Et tasdiq bi keramatil evlija, vjerovanje u keramete evlija. Dakle, mi potvrđujemo da imaju kerameti i da imaju evlija. وما يجري الله على ايديه من خوارق العادات kaže. I ono što Allah daje da se desi njihovim sebebom i njihovim rukama, da se desi njima preko njih od nadprirodnih pojava ili neuobičajenih stvari. Kaže, vjerujemo u keramete evlija koji su nadprirodne pojave na običajne stvari. Vjerujemo, ne negiramo. Jer mu atezine kažu, mi negiramo i ne vjerujemo u to, nije nam logično. Sve se svodi na ovo, nećete baš tako reći, ali na kraju ispadne Nije nam logično, kažu, jer ako potvrdimo keramete Evlija, onda smo negirali muadžize poslanika i vjerovjesnika jer to nam dođe i kaže jedno te isto. Mi vjerujemo prije svega da postoji nešto što se zove ajeti ili dokazi nepobitni koji se zovu muadžize u narodu raširano, iako je to novotarski izraz, ali ne smije kada se koristi da bi se shvatilo o čemu pričamo, a nije baš precizan izraz. To se zovu dokazi, nepobitni dokazi, dokazi poslanstva tako se zovu u Kur'anu, tako se zovu u hadisme, tako su i prvi govorili. Ajet, nešto što ukazuje na nešto. Ko što ajet iz Kur'ana ukazuje na Allaha subhanahu wa ta'ala, tako ajet koji je Allah dao poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi sallam čudo na čudima koji ne, s kojim ne može doći niko od ljudi koji su svi sastali ljudi i džini, ukazuje na istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alaihi sallam da ga je Allah uzvišeni poslao i tim čudom pomogao. I to čudo neki zovu ma'đizom i tako ćemo im izvati, ja znamo, to je rašireno, ali nužno je napomenuti. Mi prije svega vjerujemo da je Allah subhanahu wa ta'ala svojim poslanicima kao dokaz istinitosti poslanstva. Pa je Muhammed sallallahu sallam po najviše davao čuda, stvari koje ne, s kojima ne mogu doći ni ljudi, ni džini, makar se svi sakupi. Znači stvar koja razumnog čovjeka automatski treba da ubijedi. I stvar koja je dokaz istinitosti poslanstva Muhammeda sa svemu u cijelini i dokaz da je upućen samo onaj koga Allah uputi. Jer insan vidi kako se sebe po Muhammeda sa svemu tako izrazim, mjesec raspolutim i sastavi i opet ostane negdje. Iako ga, razum njegov mužno mora da tjera da povjeruje, ili neke druge stvari koje je svojim očima vidio, nađe u sebi nekakav razlog, neko opravdanje, kaže, opsihiruje nas, kaže nešto i ostane. Što? Što i dalje nevjernik? Molim? Zato što bi Allah nije uputio. Zato što Allah upućuje koga hoće. Zato što ti i ja ne možemo sebe uputiti. I ne može nas niko uputiti. Od najvećih čuda, najvećih mađiza, znakova, dokaza, poslanstva je Kur'an za kojeg Allah kaže kul la istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al kul la in istama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha al qur'an la ya'tuna bi mithlihi wa law kana ba'dhum li ba'dhin zahira reci kaže da bi se skupili svi ljudi i džini da dođu sa sličnim i sa nečim poput ovog Kur'ana ne bi došli makar jedni drugima pomagali makar se svi udružili da napišu knjigu ko Kur'ana mogu napisati to je dokazano poznato a bilo i nekih kosmičkih stvari koje ljudima djeluju kao veće čudo, međutim ne možete to se porisati Kur'anom i onome što sadrži, što je Allah s.a. objavio Kur'anu od čuda koja su vezane jedne za drugo. Mi vjerujemo da je Allah slavo poslanicima stvari, davao im neke stvari poput raspolučivanja mjeseca, poput Kur'ana, poput uh, drugi stvari, da mu voda provri iz, iz glana, da se vojska napije. Da, I o tome sam s govorili jednom na ovim predavanjima, bilo onih četvrtkom koji se ne snimaju većinom ili ovih ponedljak, ovim ponedljakom, ali svejedno je, poznate je to muslimanima. I vjerujemo da ono što proizilazi iz ove osobine koja je data poslanicima, alaihi musanam, i poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi posebno, su keraveti evlijama. Ili keramet znači doslovno kad provede prevedeno najbliže znači počast. Počast Evlijama. A ta počast je nazvana ili definisana od strane opet nekih novotara pa je ušla u terminologiju šerijetsku kao harikul ada ili havarikul ada množina. Nešto što, harikatul ada, pardon, nešto što ovaj se suprostavlja običaju, ustaljenom, uobičajenom ili kosmičkim ovim normalnim, običajnim pojama, da ne kažem prirodnim pojama. Tako su je nazvali. I onda su pogriješili, kad su poredili to, sa mađizom kažu ista je stvar. Da neko hoda po vodi, nije uobičajeno od ljudi, i da se mjesec na spoloti nije običajno od ljudi, pa mi negiramo da neko može hodati po vodi, jer bi ti je uporadili, kažu, keramete vlija, sa muadžizama poslanika. I muadžize ne bi imala smisla. Pa ćemo to malo kasnije pojasniti tako Bog da, da vidimo za razliku i da i taj dokaz nema smisla koji im dokazuju. A prije svega nama su dokaze ono što je došlo u objavama, kao što je ših ovdje napomenuo i šaretio. Pa kaže od temelja našeg vjerovanja je i to, da vjerujemo u keramete evlija, vjerujemo u počasti Allahovim štićenicima, evlijama. Tako se kod nas prevodi. I to je blizu prevoda. Jer velaje, znači mahabbetu ma'an nusre. Ova bliskost, a to su Allahu bliski ljudi, Avlije. U terminologiji jezgičkoj znači ljubav uz pomaganje. I ona se tako postiže i tako joj se vraća. Na osnovu poznatog pravila na kojem postoji nebesa i zemlja i pogotovo život na dunjalku, kako radiš, tako ti se vraća. Kako radiš, tako zaradiš dobro činiš, dobro ti se vrati. Zlo radiš, zlo platiš. Pa je Allah subhanahu wa ta'ala dao ljud reda. Da oni koji ga posebno vole i zavoli. I posebno njegovu vjeru pomognu i žrtvuju se. Allah im uzvrati ljubav od Pa ih zavoli više nego ostane. I onda ih pomogne u određenim situacijama više nego i na, na uvećajni način nego što pomaže ostale ljude. Na poseban način. Makar to bilo suprotno pojavu. Makar to bilo nenormalno da se tako izrazi u životu, u odnosno dunjaloški život. I to je valajet. Po šarijaleškoj definiciji, kao što Allah uzvišni kaže, Ela inna evlija Allahi la haupun anehim wa lahum jahzenuni. Ovo je dokaz da je vlije postoje, ih ne smije niko negirati. Kaže Allah subhanahu ta'ala, Allahove vlije, za njih nema straha i nema tugi. Znači imamo dokaz da postoje ulije, mi vjerujemo, završeno. Iako ima još dokaza, dobro nam je jedan. Ko su oni? Alledina amenu wa kanu je tepu. Oni koji vjeruju i koji su bogobojasni. To Allah kaže u I zato je definicija šarijaska ulije svaki kullu mu'minin takijin lejse bi nebi. Svaki, kaže, vjernik bogobojazni, jer svaki bogobojazni vjernik koji nije vjerovjesnik jer vjerovjesnici i poslanici iznad njih imaju mađize, imaju ajete, imaju dokaze, a ostali bogobojazni vjernici imaju keramete. Evlija može i ne mora da ima keramete. Vidljivi, neobičajni, čudni. Ili može drugim riječima da primijeti ili ne primijeti on ili neko kod njega keramete ali je svaki evlija počašćen Zato što je najveći keramet isti kamet, i to mi ćemo ako Allah da na kraju, govorili smo već ranije, sama činjenica da ti ustraješ na pravom putu do smrti je najveće moguće čudo. I to insan sam ne može ostvariti. Ako ga Allah ne zavoli, pa ga ne pomogne i ne sačuva. I čim si povjerovao i bogobojazan postao a zatim tu bogobojaznost i taj iman povećavao i razvijao, ti si Allahu drag i Allah te pomaže. E sad u svemu ovom u šarijetu ima određeni prak koji samo Allah poznaje. Pa ima ono opšte što obuhvata sve vjernike i ima posebno. Allahovo zadovoljstvo opšte i posebno. Allahova prisutnost opšta i posebna. Allahova ljubav opšta i posebna. Isto ga prilazi ovo da ima da Allah voli svakog vjernika bogobojaznog, a bogobojaznost je radi Allaha činjenje do, naređenog i ostavljanje zabranjenog. I tu se ljudi razliku. I iman je ubjeđenje srcem, usprihvatanje jezikom i namjeru potvrde dijelima, pa koliko stigne i potvrdi, koliko ne stigne i potvrdi, u sve što je Allah objavio od Kur'ana i Sunnata. I tu se ljudi razlikuju, ama baš svi. Koliko znaju, koliko su ubjeđeni, koliko očituju, koliko potvrđuju. Nekad insan nešto negira to što ne zna da je to odvjere, na primjer. A da zna, ne bi, negi, ne bi negirao. I tako dalje. I koliko primjenjuju. I ospoje ove dvije stvari. A kad se sastavi iman i takva, onda se iman odnosi na ono što je u srcu, a bogobojaznost na ono što je u tijelu jeziku. To je koliko znaš, koliko si ubjeđen. Samo ubjeđenje, ako vjerujemo u istu stvar, razlikuje se kod ljudi. Imaju tri glavna stepena uz niz, opet nijansi ili podstepeni, stepeni, samog ubjeđenja. Ubjeđenje na osnovu čuo i na osnovu vidio i na osnovu kušao. Nije isto. Znači čujem od pouzdane osobe i nesumnja. Kad vidim, još više sam ubjeđen. A kad probam tu isto stvar, onda sam najviše ubjeđen. Kad to ti doživiš. Nije isto kad vidiš da je neko doživi. Ili kad je neko ja. Desi se slučaj, jave nam sad ne do Allah, bratimo udes polo mjeseca. Čim dobijemo vijest, mi u to vjerujemo. Onaj koji je to vidio i svjedok bio, on vjeruje još više. Onaj koji je doživio, on naj, najobjeđeniji. On posebno zna kako, kakav je to osjećaj, šta je to, šta mu se tačno desilo i kako i zašto. Tako sve druge stvari. Hoću reći samo objeđenje kao jedna tačka od ovih tačaka imana i bogobojaznosti se razlikuje. Tako isto riječi, dijela i ostale stvari. Međutim, kod Allah ima određena granica kad si ti musliman, a kad si javlija. A svaki musliman je javlija ako je vjernik, ako nije munafik, i ako je bogobojazan, to je trudi se, nije se prepustio grijesima, nije gubio nadu, nego se trudi da izvršava naređenog što više i kloni se zabranjenog. Pa imam evlija opšta, opš, u opštem smislu, to je evlija, to je svaki vjernik bogobojazni, i evlija u posebnom smislu, to je onaj za koji Allah, Allah usvišeni u hadisu kuciju kaže men ada li va nijen fa kat harb, ko neprijatelj je mom evliji, mom štićeniku, ja mu najavljujem rat, I Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje rat određenom malom broju grešnika. Jedan od njih je onaj ko vrijeđa radi vjeri Allahovog pobožnog čvrstog vjeri. Pa kaže, dalje pojašnjava uzvišeni kako se postiže ovaj stepen, pa kaže najbolje čime se rob može približiti su farzovi, a zatim se neće prestati približavati na filama sve dok ga ne zavoli, pa kad ga zavolim, budem sluh, sluh kojim sluša i vid kojim gleda i ruka kojom radi, djeluje i noga kojom hodi, to jest ja upravlja, pa kaže ako me bude pitao, zamolio da ću mu, ako bude utočište traži, zaštitit ću ga, to jest ona posebna prisutnost, Allah je s njim više nego što je sa drugim vjernikom. Jer drugi vjernik moli pa ne dobije. On samo moli prije sabaha, dobije posle sabaha. Drugi vjernik nekad dobije protiv pa ne, ne dođe odmah on digne ruke, odmah se desi. I to je poznato među ljudima. Postiže se u strajnošću u pokornosti. Prvo farzove, a farzovi se grade na ispravom objeđenju, a zatim trudu na filmu. A na file nagrizaju grijesi, što znači nije samo dovoljno sipati u šuplje, nego prvo zatvoriti izlaze, ostaviti grešenje, pa onda to sve ispuniti što više na fila, i čovjek. I tu se opet ljudi razlikuju. I nije svaki evlija isti. Ali evo je evlija na kojih se cilja. Međutim, pošto je svaki evlija, svaki vjernik bogobojazni evlija, tako se i kerameti u koje vjerujem ili počasti razlikuju. Ima ih više vrsta. Pa Allah subhanahu wa ta'ala daje počasti nekome da bi ga pomogao, da bi ga postakao, još više nekome da bi ga spriječio da to ne da bi ga zaštitio, da bi ga izbelaje iščupao, a nekome ne radi njega, nego da bi njime vjeru pomogao. I zato ima kerameta kod najboljih i to manje, ima kod kerameta kod osrednjih i to puno, i ima kerameta kod loših vjernika. O tome ćemo ako Bog da kasnije govoriti kad Allah daje kome kakve keramete i iz toga ćemo izvući jedno bitno pravilo o tome šta je i zašto je dokaz sam keramet. Međutim, da vratimo se na ovo, kaže, vjeruju u keramete. Keramet su ti počasti, ta čuda. Evlija, objasni sam ko je Evlija. To jest ono, kaže, što Allah daje da se dešava, jer Allah daje keramete, ne daje Evlija, ne uzrukuje Evlija. I zato čudne stvari dolaze na, iz tri razloga, sa tri strane. Dođe vjerovjesnik sa čudom na čudima, nedostižnim čudom. I dođe, evli se desi čudo. I dođe sihirbaz, mađeričar, na primjer. Ima i pogotovo i poznatiji koji puno rade s te strane i na taj način. Ili neki drugi i pravi čuda. I radi čuda i pokazuje čuda. I svi oni izvode neobične stvari i mnogi oni rade stvari koje su nedostižne ostalim ljudima, ali su poznate ljudima iz njihovog kruga. Onima koji su isti ko oni. Tako da ovo čudno, nad, naravno, neprirodno, suprotno prirodi, neuobičajeno, kako su ga definisali, mora li se pojasni na što se tačno odnosi da bismo shvatili da nema uopšte mogućnosti da se pomiješa između kerameta evlije i muadžize poslanika, vjerovjesnika i trika šetanskog djelovanja onih koji su sa šetanjima sarađuju. Kaže Havarik al-Adat, stvari doslovno koje probijaju pravila, koji Znači imamo pravila, imamo normalne stvari u životu i u jednom čovjeku se desi nešto što je suprotno svim pravilima. Koja pravila? Kojim pravilima, kojim običajima kontrira keramet? Kojim? Kosmičkim. Kosmičkim. Malo drugo mišljenje. Svim. Mađiza. Kontrira. Kontrira. Allahovim kosmičkim zakonima i to na način da ama baš niko od ljudi niti od žina ne može ponoviti sličnu stvari raditi. I to Allah da poslanicima i to je nepobitni dokaz istinitosti poslanstva. Ti pa raspolutio se mjesecu. Keramet je ono što Allah da od neobičnih, nadprirodnih stvari vjernicima koje ne mogu ljudi u njegovom vremenu raditi. A nije neizvodljivo nikak ne svim ljudima od Adama do sunnjeg dana ili općenito, nego nešto što nije u ljudskom običajnom domu. I kerameti su puno blaži i čudo su u svom vremenu i u svojoj generaciji, a ne moraju biti čudokasni. Za razliku od šajtanluka koji zna se kako se postižu i čudne su samo onima koji ne znaju šta džini, na primjer, mogu uraditi, napraviti, a uopšte nisu čudne nisu naučni i mogu se spriječiti. Pa na primjer, poslaniku sallallahu a nehi veseleme dat da se raspoluti mjesec. Uvijek ćemo ovaj primjer kao jedan najvidljiv i najjasniji. I to ne mogu sad svi da se skupe i da se ga saberu, da ga gađu ne mogu ga raspolutiti. I kad kažem, te, samo razumska predpok, kad bi ga raspoluti ne mogu ga sastaviti, vratiti što je Kad bi, a ne moguće je to I neće nikad. Ne. S druge strane, Omer radi Allahu anhu na minberu drži hutbu, hutbu govor, džumanski, i upo govora počne vikat, Sarija na brdo, Sarija na brdo. I nastavi govor svoj. I pitao ga je šta je bilo, kaže, pokazan mi je Sarija, jedan od njegovih komandanta koji se borio tad u Iraku. I povidio sam njegovu bitku. I vidio sam da će ga staviti u okruženje. Ili da je već okružen. I rekao sam mu da ide nabrdo. I Sari je kasnije kad se vratio kaže da je bio u Belaju, da je bio u okruženju i da mu je došao Omerov glas iz Medine. Nekih hiljada kilometara, ne znam ja koliko ima, ima bolje. I da je pobjegao, pobjegao i slonio se nabrdo i tu se utvrdio i nisu ga mogli s vojskom, jer je bio komandant. Povukao je vojsko nabrdo i tu se zaštitio i nije poražen. Šta je tu čudno? Šta je to neobično? Ha? A? Neobično što čovjek iz Medine vidio Iraku insana, kako se bori. I što je čuo njegov glas i što mu je postao poruku. Jel to nama ljudi danas neobično? Šta mislite? Ha? Mi živimo puno dalje, vidimo ljudi. Gledaš ga i pišeš mu, šaleš mu poruke i svašta nešto. Njima je to mađiza, danas to uopšte nije čuo. Da, na onaj način jeste, možda. Ali da ti bilo ko došao u ta doba i rekao ja mogu ovo, ili bi rekao da laže, ili bi bio keramet. Bilo što kada ja pričam s čovjekom na nej. Njima je to bilo neobično, nemoguće. Ljudi te generacije, bilo na istoku, na zapadu, zemlje, u arapskom polotku, nisu mogli tako ništa raditi. Danas ljudi to mogu. Naravno, on dokazuje način. Tako da sad nije nikakav keramet što ti nazoveš nekog zvukom i slikom i pričaš s njim. Ali to je keramet, E ovo je razlika između kerameta. Da ono što Allah da nekome počasti ga, njegov narod, njegovi su narodni, njegova generacija ne može sličnim doći. Primjer samo jedan, ima još bolji primjer, a mi ne ovo nam pao. Dok ovaj, mađezu ne može niko, ne može nikad. Nikad ljudi neće doći s taj stepen da mogu od svake vode, da, izv, da izvire voda iz svake nečije i da se vojska napije, napoji, naspije posude i da onda prestaje ili iz posude, samo stavio prste sa vlada, sam prste, između prste i provrlo voda, a bilo malo vode u, u posude. Ili da se mjesec raspoluti i da se ponovno sastavi, ili nešto drugo. Tako da nema uopšte, zaradko džinskih stvari koje su još lakše. I šetanski, zna se kako se radi, zna se da je zabrano radi, zna se šta džin može, zna se šta džin ne može, zna se kako je spriječiti. I neki od tih trikova ne mogu da izvedu kad se ispravno suprostavi njima I često su trikovi koji nisu dinske prirode, su neki ono baš trikovi, nauče se i svaki ovaj ne vidi, a onaj kome, kad mu objasniš, kaže pa jest, logično, može tako. I zato je toga je bilo doba šeh Islame Demije, mi on je o tome pričao. Kaže, eh, ovo je razlika znači između nadprirodne pojave u potpunosti i onoga što je nadprirodno kod samog Evlije. Kaže, fi enva'in a'lumi wal mukašefat wa enva'il kudrati wa te'thirat vjerujemo u keramete evlija, nadprirodne pojave, neobičajene pojave, vezane, kaže, za vrste nauka i otkrovenja i vrste moći i utjecaja. Četiri stvari podijelio, odnosno na dvije. Jedna je, znači, naučna, a druga je praktična. Čuda se dešavaju po pitanju znanja, i od propide nekih neobičnih otkrića koji nisu običajne, ne samo znanje, i po pitanju znači moći da uradiš nešto što je neobičajno za, tvoju, za, za, za ljude u tvom vremenu, i po pitanju uticaja da napraviš nešto što ne mogu li napraviti. Moć i uticaj su praktične, a znanje i ovo je znači teoretsko. Koja je razlika ovdje? Čovjek može da dobije neku stvar, neko znanje, jer znanje je vezano za srce, a otkrovenje je vezano za, za čuno. Prije svega vidi slovo. Ebu Bekr radijallahu anhu sjedi i zagleda se u trbu svoje trudne žene i kaže vidim djevojčicu. I rodi se djevojčica. To je znanje koje Allah daje. I rodi se djevojčica. Omer radi Allahu anhu gleda i priča. I gleda po sajma, drži hutbu i jednom vidi u Iraku. To je dizajn neko prenesa vida. Jer naš vid može biti puno jači nego što jeste. I zato će biti posebno jak da možemo gledati Allaha spomenuti. Poviče i Sarajevo u Iraku koji ne čuje dalje od onoliko koliko insan može čuti, čuje njega u Medini. To je dizajn ili krvene po pitanju sluha. To je razlika koju spominju terminološka ovdje. Hoće da kaže šeh da može čovjek s nauku dobiti neko znanje ili spoznaju ili da nešto dobaci po pitanju ti stvari, da nešto prokontaš, vidiš, čuješ, osjetiš što drugi ne mogu, sam za sebe. Isto tako možeš da uradiš, da utičeš na sebe, svojim tijelom ili na drugi. Da ti se Allah daje omogući nešto što, vezano za tebe ili za druge što nije moguće inače ljudima. Pa se desilo da je čovjek ashab sile, odnosno tabin, išao pustinjom i crknem mu konj. I zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala da mu oživi konja do kući, jer će on biti umriti. I konj ustane i dođe na konju kući i kaže sinu kad je došao moram sputa, da brzo skini s njega opremu, ne mrtav, to reši. I sin skine i kon padne mrtav. I bilo je tih još slučajeva koliko hoćete. Ima na, ovu, posebno, na, na ovu temu posebno predavanje vezano za keramete. Ali ovo je jedan od primjera, znači da čovjeku se omogući nešto što nije nemoguće. A sahabima i tabinima se dešavalo. Ili u dva slučaja se desilo da su muslimani prešli preko vode. Ne preko vode, nego stvarno prešli preko vode. Da se nisu ni skvasili kako treba i nisu potonili. Jednom preko mora, odnosno jezera, a drugi put preko rijeke Dečne. Dolazi, prelazi ogroman put, bori se, Allah radi i dolazi do vojske koja se pobjegla preko rijeke, a nema još čim da prijeđe. I zamoli Allaha subhanahu wa ta'ala, o sveznajući, o blagi, o svemogući, o najveći. Mi smo borci, mi smo tvoji robovi koji se borimo na tvom putu protiv tvojih neprijatelja, pa nas pomozi da prijeđemo, jer nam se rijeka ispriječila na tom putu. I kažu bismillah i krene jedan i kad su ostali vidi da ide preko vode i krene oni za njim i prijeđu preko vode. Preko plovne rijeke, nije to mala rijeka. Prijeđu. I to nije čuno. I mi u to vjerujemo zato što je zabilježeno vjerojstvim prekom prelazio je. I prije njega, znači, Asha. To su čuda. Isto tako čovjek može da napravi čuda drugima i da otiče na drugi. Da kaže riječ koju insan zna, pa da ta riječ bude sebe da se pokrene i ostavi haram ili radi hajr. Znao je prije, govorili su mu drugi, nije utjecao na negdje tako. Kaže mu treći i on promijenio ili I to je od najjačih i najkorisnijih kerameta, koji se ne smatraju među nama kerami, dešava se, vidimo to stalno. Razni govornici govore i stalno slušamo neke stvari i nečije djeluje, nečije ne. Ili neka djeluje od ovog, neka od onog. I to djeluje na insana kojeg, ama baš niko promijeniti mnogo. I nije ga niko ni promijenio do Allah subhanahu wa ta'ala, ali preko tog i tog. Jer Allah daje keramete nekome preko nekoga. Tako da mogu biti znači vezani za nauke i vezani za moć i utjecaj, spoznaje. Kaže, kel me'thuri ansari fil ummami fi surat il kehvi i gajriha. Wa an sadri hadihi il ummeti min as sahabit wa tabi'ina wa sa'ir il kuruni il ummeti wa hiya mevđeditu fiha ila jeumin qiyamah kaže, vjerujem u sve to, kao što se prenosi od prethodnih umeta, možda se ovo pojačati da rekao se. Prima. Kao što se vjeruje, kao što je preneseno, kaže, od prethodnih umeta, poput onoga što smo čuli u suri Kef i druge stvari, to je ono što je zabilježeno u Koranu, od prethodnih umeta, pa imamo nekoliko stvari koje Allah subhanahu wa ta'ala spominja su se desile prethodnim umetima, a nisu mađize vjerovjesnicima i poslanicima, nego su kerameti. Poput događaja sure Kehf, da su mladići živjeli u nevjerničkoj sredini, vratili se vjeri i Allah subhanahu wa ta'ala je dao da se uplaše za svoju vjeru i da se odluče sloniti i otići u planinu kako bi se čuvali svoju vjeru pa ih Allah subhanahu wa ta'ala da da se oni su odmorili privremno, slonili u pećinu, a ne bilo koju pećinu, nego baš takvu pećinu koju Allah htje da bude, i zaspali u pećini i probudili se nakon 309 godina. A nisu isto. Prvo spavali su 309 godina nakon što kaže Allah subhanahu wa ta'ala. Drugo, kaže prevrtali smo ih lijevo desno, zboka na bok, da ne im se ne desi neka patološka promjena poput da kupite se ali druga, što je normalno, insan kad leže zdrav čitav, može da počne da trohne. Drugo, nisu jeli ništa toliko dugo, nisu pili ništa toliko drugo i nisu znali koliko su ga spavali. Pojenta je da su se probudili kad je već to postala muslimanska sredina, ali nekog drugog šarijeta. Pa je Allah subhanahu ta'ala dao da siđu da donesu svoj novac da nešto kupe hrane, osjetili su glad i čim se saznalo za njihom, pomrli su. Gdje je ovdje keramet? Ljudi kad se tek vrate vjeri posebno, ime se dešavalo slično, čitaš i pitaš se šta su oni dobili time. Pobjegli, prespavali s tri vijeka i pomrli. Ha? Umrli na istinu najveći keramet. Allah je pomogao, podržao, počastio. Da ih oni ne odvrate od vjeri. I kad su pišli po hranu, kad su se probudili, nisu znali kakvo je stanje. Kažu, pazi, vidi, nemoj govoriti, to nama odvraće nas, ako saznaju ko smo i šta smo. To im bila glavna preokupacija, da umru na istini. I to su i dobili. A ostali su primjer drugima. Da kad neko hoće nešto, Allaha radi, Allah će ga pomoći, makar to bilo preko kršenja svih kosmičkih znanja. Allah je zaštitio i dao da tako sunce i ne smeta i da budu okrenuti ka sjeveru, da budu u sredini, da, da ih okreće, da, da se ne blude, da im ne dosadi san i mnoge druge stvari, Allah može šta god hoće i može sve, a drugi mogu samo ono što im Allah omogući. Ima drugih predaja poput Marijeve, majke Isa alaihi koja nije bila poslanik i vjerovjesnika, dolazila je hrana, kao što slučaju sura Merijem i tako dalje. Šta se hoće reći? Bilo je kerameta i prije našeg momenta. Zatim kaže, bili su kerameti kod ashaba, kod tabijina i ostatka našeg momenta. Pa sam spomenuo slučaje Bubeka i slučaje Omera, ima još slučaja puno. Khalid ibn Walid je popio otrov, nije mu naodio i još neki drugih stvari. Kod tabijina, jedan od najčudnijih događaja, pored prelaska preko vode, pored ovaj, oživljavanja konja, I ono što se desilo Ebu Muslimu al-Hawlaniju, kad je poslan u Jemen kod osobe koja se proglasila lažovom na Lesveda, al Ansija. Proglasio se lažova koji se proglasio poslanikom lažnom. I on ga pita, vjeruješ li ti da si ja poslanik? Kaže, ne čujem dobro. Tako dva, tri puta kad ne čujem dobro. Kaže, vjeruješ da je Muhammed poslanik, kaže, vjeri. I to nam negira namjerno, nego ga malo i provocirao, ali kaže, ja vjerujem da je Muhammed sam poslanik, a to tvoje ne žije. Znao je on šta slijedi. Zato je reago. I ovaj prokletnik naloži vatru i baci do vatru. I on u vatru uđe, kroz vatru prođe iz vatre izađe, ne ugrije se i ne izgori. I to svi vidi. I niko ne negira. Ovo je keramet, a nije mođiza. Jer nije on izazvao prije toga, kao što je desavalo poslanicima, da izazovu. I nije boravio 40 dana u vatri koji je bore, bro, re, Ibrahim ali se nam abdestio, živio, klanio, oni obilazili, gledali ga, ne smiju ući njima, vrelo njemu tamo hladno, spase, lijepo. Nego je samo tako iskušan i Allah dao da preživi kao primjer učvršćenje njemu i nagrada i počast njemu i primjer svim drugima i vjernicima i nevjernicima. I ovo je stvar koja je bila i ostala prisutna u našem umetu i bit će da su njih dana. Čuda se dešavaju. Ljub ne često, ne svakad svakome, ali čuda se dešava dešavaju i mi to živimo i doživljavamo i gledamo. Ibn Demije kaže, ovo me suvišno pričat, jer samo ono što smo mi doživjeli i što mi vidimo na drugim oko nas je dokaz koji se ne može negirati. Kada odgovaramo atezirama i drugim što negiraju keramet. Toga ima, bilo je i bit će. A najveći keramet je ustrajnost na Allahovom putu, najveća počast. Najveće iskušenje i najveća blagodat. Najveći izazov je da ostaneš musliman do kraja života. I to ne može niko postići sam. I kad Allah učvrsti protiv svih ovih iskušenja i uzme sebi još zato s tobom zadovoljan bude, to je najveći kerami. Bolje ti je nego da si letio po zraku i hodao po vodi. Zašto spominjem ove stvari? Zato što često ovi koji koriste bilo je slučajeva da insan može da bude podignut brzo da insan je mogao prije da prijeđe kilometražu veliku za noć, što je bilo nemoguće. Znači ono što je prelazno mjesec dana, čovjek krene i osvane na odredištu ujutro. Sad je to izvodljivo avionima kod nas, pa nama to s te strane neke narod moralo biti puno brže da je keramet. Ali bilo je ti stvari, pričalo se da su neki poletili, da su dužnik poneseni s mjesta na mjesto spašeni, tako pričalo se i doživjelo se da su ljudi, pojedinci ili grupe išli preko vode i oni koji su istinu ostavili i sa šetanima se udružili i neistinu šetanlucima dokazivali, često su se pozivali ili prikazivali, neka su lagali, dakle pozivali se samo, a neka su zaista pokazivali drugima te šetanluke i trikove tako što bi letili i ljudi bi ih vidjeli da lete i po zemlji bi, po vode bi hodili često. I ljudi to vidjeli. Bilo i drugi stvari. I neki su čak i u vatru ulazili. Pa što je to stan spominje neke slučajeve za neki od Rifaija, Sufija, da su znali tako da hodaju po vatri. I dan danas imaju neki koji hodaju po vatri. I tu imaju dva trika. Prvi je mazanje posebnim žabljim muljem koje je malo otpornije, malo više otporno na temperaturu, pa može izdržati brzi prolazak. Na drugoj postoje vrste vatre i uglja koji ima jako, jako znači slab, slabu toplotu, slabu snagu. Do te mjere da je to znači više svjetlo nego što grije. Pa neki koriste to, pa preko toga jedu, a neki koriste. Uglavnom šeho s nami izazivao lično i govorio, okupamo se ti ja u rijeci, idemo kroz vatru. Pa nisu smijeli. Ali postaje se pitanje, smije, otkud on smije? Je li imao on pravo na to? Šta mislite? On je bio ubijeđen da će ga Allah pomoći zato što time pomaže vjer. A to je jedna od najčešćih vidova kerameta koje Allah daje i dobrom i srednjim i lošem vjerniku. Kad pomaže vjeru, bude pomoći i to nije dokaz ispravnosti njegovog vjerovanja 100% i jačine njegova imana, nego je to jedan od tri načina ili treći najrašireniji, to je dokaz ispravnosti islama. I istinosti poslanika, poslanstva poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wa Pa kaže da smo prošli, ja bi prošao, on bi izgorio. Jer ja to radim od islama, on to radi da pokaže nešto, nešto drugo. Ali onaj nije smio isto tako su znali doživljavati razne transove kad ovaj čuju da se uči Kur'an, potom neki ajte, oni odmah padnu u nesvijest. Pa on kaže, ako ste iskreni, popnete ga na nešto visoko, pa da mu učimo ovaj Kur'an, da vidimo će li pasti ili neće. Hoću da kažem, ima ih koji se pretvaraju, a ima ih koji koriste. Bilo trikove prave ili šetan muke, da pa ga šetan nosi po zraku, ili da šetan prikazuje iluzije onima koji gledaju, pa izgleda njima da, da leti po zraku, kao što, ono, što se bodu nože i tako dalje. I to nisu karameti, to su šeitanuci. I zato su učenjaci govorili. Kad vidiš da leti po zraku, hoda po vodi, ne vjeruj mu i nemoj da te zavede, sve dok ne vidiš kakav je da sprem Allahovi naredbi i zabrana. Nik pije alkohol i tvrdi da ima keramet. I pokazuje kako mu dođeš, abrakadabra i on pokaže taj keramet svoj. Prvo keramet se ne pokazuje keramet Allah da, to ne možete sazvati. Drugo, većina evlija ne zna da su evlije. I treće, onaj ko je poznat i ustraja na grijehu, još pokazuje ti kad on hoće, to je znak da se rađuje sa šeitanima i da ne smije insan biti zaveden I zato se prenosi da je Rejth govorio, učinak poznati, govorio kad vidite da neko hoda po vodi, nemojte biti zavedeni njime već dok se ne vidi ostale stvari. Pa su preli mamu šafu i tu stvar, pa on kaže, nedorečen je bio led. Nije dobro rekao. Ne kad ga vidiš da hoda po vodi i da leti po zraku, ne vjeruj mu, ne moja te zavede. Što god da se desi, što god da ti uradi. Jer to nije to. Kaže, vasair il kurunil ummeti i bit će, kaže, u ostalim vjekovima našeg umeta. Obavješteni smo da će pred sami sudnji dan izaći Dajjal. I obavješteni smo da ćemo se suprostaviti mladić iz Medine. I obavješteni smo da će ga Dajjal rastijepiti napola, proći između njega, vratiti se, sastaviti ga i da će on opet nasmijati se i progovoriti taj mladić. Hadis je kod i kod muslima, vjerodostaje, nema sumnje u to. I ovo je čiji keramet? Čiji keramet? Nije da žalovate. Ne mislim na to. Od Allaha je star. ko je tu? Kome se, ko je vlijed? Pa što? Zato što je bio na Zato što, Zato što će ga pitat, vjeruješ li sada sam Bog, a sada sam još više objeđen, objeđen da si lažao sad kad se ono desilo, ono što smo, o čemu sam učio, što sam prije vjerovao, sam znam da stigne. I ostaje će, i neće ga Dejjal moći ubiti nakon toga. Nek će ga pustiti. A ubijat će inače i radit će neke stvari, ali neće ga moći ubiti. I to je kerame tom mladiću, da ostane na pravom putu i da mu ne može ništa onaj koji je radio neli na zemlji, koji je naređivao u kiši da padne pa padala. I zemlji, plodu iz zemlje da nikne pa je nicao. A njemu neće moći ništa nakon. Prvo ga rasuje kuk, pa ga nije ubio i drugo nakon toga što mu je odgovorio žešće nego prije, ostavio ga. Uglavnom kerameti su bili, traju i traju do suđenja. Dok, dok ima vjernika, dok Allah ne pošalje povjetarac da uzme duše vjernicu. Međutim, keramet je ono po definiciji što Allah daje kao pomoć ili podrška, učvršćenje vjerniku bogobojaznom, jedno je motivacija, a drugo je učvršćenje kad pada, kad slab, kad hoće da klone, kad mu iman slabi, kad se sumnje neke pojavljaju, pojavljuju. I treće, ono preko čega Allah pomaže vjeru Islam. I zato kažu učinaci, osnova kerameta je kod sunetlija. I to su pravi kerameti. Kod onih koji su na novotariji, Allah daje keramete samo onda kad vjeru brani. I dešava se, dešavalo se i dešavat će se. Da insan koji je na velikom grijehu, ali se u momentu žrtvuje za vjeru, bilo u borbi fizičkoj ili u raspravi nekoj, ili na neki drugi način, se bori sa nekim koji je u zabludi totalno, da ga Allah pomogne i podrži, čak i čudi. I to nije zbog njega, nego je to zbog vjerika. I zato je poznato da je kod tabina i tabi tabina puno više bilo kerameta nego kod ashaba. Zato što ashabima nisu trebali takvi način učvršćenja u osnovu. Njima je to počasti i motivacija, a kako koja generacija dolazi sve slabija i sve gora, njima sve više treba one druge i treće vrste. Ili da ga čupa kad on klone, ili da preko njega vjeru pomaže, pa se drugi motivišu i krenu i oni da pomažu vjeru kad vidi da ima ovdje nešto u ovome što on radi, pa da ga podrži, pa da i on se uključe u odbranu vjeri. I zato se često dešava, pogotovo tamo gdje je ispravna ili gdje se vodi borba na Allahovom putu, gdje se brani Islam, da se tu često rješavaju kerameti i neki su govorili kako to on isto kerameti, to su znači zato što, što kod ashaba, kaže, toliko nije bilo, to je pogrešno shvatanje ove teme uopšte ko su Mu'tezili negirali iz tih logičnih, tako u Siti negirali iz tih logičnih razloga, ako vjerodostani prenesu, ako su ljudi vidjeli, ako su grupe ljudi vidjeli nešto, ili čovjek priča o sebi, ne može ti njega objedam se nije ono što on vidio i doživio. To je istina, to je bilo i to nije čudo da se dešava kasnije. Smo mi potrebni učvršćenja i potrebni da nas Allah, da Allah daje ti te neke čudne stvari, nego oni prije nas, kako bi Allah vjeru pomagao. Iz ovoga proizilazi glavni zaključak, a to je da sam praktični keramet nije dokaz za tvoju posebnu ili visoku, veliku bliskost sa Allahom subhanahu wa ta'ala. Nije dokaz tvojeg jakog imana. I ne treba čovjek ganjati tražiske ramete, ni dovom, ni gledat. Nego čovjek treba tražiti Allahovo zadovoljstvo cijelog svog života. Allah će te pomoć, nekad ćeš primijetiti, nekad nećeš, nekad će te zaštiti od opasnosti za koju nisi ni znao da postoji i to je keramet. Neko ti nešto patkario, pravio, spremao i odustao, a mogao je da napravi i ne znaš da te Allah sačuvao. Neka će te Allah preko tebe pomoć vjeru, pa niste ti ničim zaslužio ničestvo, nego je Allah vjeru branio, a ti si tu samo sredstvo bio. Neka će Allah dati da se tebi nešto desi kao primjer ili kao iz razloga učvršćenja drugih vjernika koji zato čuju ili to vide i dožive, pa to nije znak tvog imana, nego milosti prema čitavoj toj zajednici ili skupini koja je čula. Prema tome, keramet su istina, Allah i daje iz mudrosti i milosti, sve o milosti. Iz mudrosti koju on poznaje. Daje im kome hoće, kad hoće, koliko hoće. Daje im vjernicima, dakle svaki musliman je podložan kerametu. Svaki musliman vjernik koji se trudi da bude bogobojazan. Ali nije isto bliskim i onim drugim. Onim bliskim daje nekad određene stvari da ih motiviše još više. I oni to ljubomorno čuvaju i o tome ne govori i ne priča. Nego se Allahu zahvali. I nastavljaju dalje. I to im bude motivacija da čuvaju ono za što misle ili bivaju nadahnuti da im ne upadne, da je to upravo razlog te počasti koja im se desila. i ljudima koji su bili dobri kad počnu na klone i oni su također zahvalni i često se to priča pa bude primjer drugima. Ne da se on hvališi, da se desi ispriča se Allah da se čuje. I najčešća vrsta u naše generaciji i generacijama nakon naše je kad Allah pomaže vjeru preko ljudi, bez obzira bi li on dobili loši, onda kad oni brane, jer bore se za Allahu vjeru, na bilo koji način kada ih treba braniti ili pomoći. Jer Allah je rekao, ako Allah pomogne, neka će vas pomoći. Neka pomaže u običajne načine, a neka nas kroz na uobičajen način i to bude motivacija postoje k ostalima, a nije dokaz i znak imana. Postoji stvar koje se može još koja riječ reći, jer ovdje može najbolje odgovara ovome. A to je stvar koja je slična kerametu. Može se reći kao što keramet proizilazi iz mađize, tako ova stvar proizilazi keramet. Jedan manji keramet, ali koji je prisutan kod mnogih vjernika. A to je pronicljivost. Došlo je u hadisu, oko kojeg se razilazi da li je razostajan, nije bilježki termin i drugi, neki kaže da je hasen, neki da je daif, ali učenjaci njegovo značenje prihvataju jer je dokazano. Pazi se, kaže, pronicljivosti vjernika jer on gleda Allahovim svjetlom. Došlo je, ispomnjalo su učenjaci, među njima Ibn Kajim, kaže da obaranje pogleda jača pronicljivost. primjer, šta je pronicljivost? To je onaj obistinjeni predosjećaj ili sposobnost da prepoznaš nešto što drugi ne vidi. Bilo dobro ili loše, najčešće opasnost. Znači, čovjek ti dođe i odmah ti ne leži. Progovori, ne možeš nikako da mu vjeruješ. Nijemaš nikakvog dokaza. Popravo to je sumnja koju treba odbaciti. Ali ti si već navikao na takve stvari od ranije i samo čekaš vrijeme kad će se to pokazati. I onda doživiš da u 99% ili 90% situacija pogodiš ali imaš situacije kad promašiš. Jer to nije mađeza, i ti nisi poslanik, i to nije keramet, i ti ne moraš biti evlija, on, onaj visoki stepen, ali Allah daje vjernicima kad se trude, pogotovo radi njega, i kad se čuvaju od grijeha, daje im promisljivost. I ljudi čitaju puno više iz pogleda, iz pokreta, iz govora, između redova, zapamte ono bez veze što si rekao nekad u nekoj priči u ložni, pa nakon godin dana kad ponoviš priču, uhvate te, ulaže nisi ni skonto, jer si izmijenio priču. A nebitna stvar, nego Allah hoće da tebe pročita i da tebe pokaže njemu. I mnoge, mnoge druge stvari. I ta pronisljivost je, dio nije keramet, a dio nije je pretpostavka, a dio nije je čista nauka i postoje tri vrste proizvodnosti, mi vjerujemo u sve tri. Kao što postoje uticaj stanje, i to je keramet, da čovjek svojim stanjem može na, da utiče na ljude. Samim halom, samim stanjem. Sjediš sa insanom i osjećaš se dobro, osjećaš se loše, osjećaš se mizerno, da su na nek, ništa ti ne kaže, postakne te na činjenje dobra ili na ostavljanje greha ili na nešto drugo. I mi to vjerujemo također, a neki u tome pretjeruju kao što pretjeruju u pa ima pronisljivost koja je od Allaha. To je to kad ne znaš ništa, samo ti nešto padne na srce, jednostavno na um padne ti što mi rekli mi i vremenom se obistini da tako. Ima pronisljivost na osnovu građe tijela i tjelesnih pokreta. Ne govorimo govoru tijela ovdje. Govor tijela je nauka za seba, ni ona nije 100% tačna i može se pogriješiti. Ali dobro, jako koristan. Ne govorim sama građe. Ljudi su govorili velika glava, kaže na to, mala glava, kaže na to, sitne oče, kaže na to, krupne oče, kaže na to i neki su tu pretjerivali. Ima tu nešta, ali to je uglavnom na nivou pretpostavki. Jer se je dokazalo u velikom broju slučajeva da ljudi koji imaju te osobine fizičke imaju suprotne onim za koje tvrde. I na to se ne smije insan oslanjati. Bilo je učenjaka koji su tome pretjerivali, pa su znali da odbijaju poklon ako kupi od plavokusog ovaj, prodavaca sa plavim ili zanim očima neće da kupi od njega. On je naučio da to neki ipak suzlog. To je bela, to već vidje kao su je vjerio i ne treba se to učaj prepuštat. Bez obzira od koga se šta prenosi, učinjaci su ne osudili tu, tu stvar. Međutim, s druge strane se dešavalo i dešava se da postoje čitave nauke i dan danas postoje potrebu kod Arapa nauke, bilo da su vezan za psihologiju ili za neka druga iskustva i prenose se skonjeno na koljeno imamo čitače tragova, tako zvanje, gdje ljudi na osnovu običnog traga prepoznaju svašta nešto. Čovjek živi u mjestu koji nije malo malobrojno i zna svačiji trag. Ne na asfaltu, ne ostavlja se trag tu, ali zna svačiji trag i zna ko si, šta si, kad si otprilike bio, jesi bolestan, nisi bolestan, trudna žena, žena u hajzu ili ne. I mnoge druge stvari. Takve koriste u sustvu u istragama. Ljudi nauče te stvari, obično se prenosi s koljena na koljena. Kao što nauče ljudi govor tijela, pa ti njem priču, on ne priču, on tebe čita. I nauče neke druge stvari. I znaju izvući iz ljudi, znate za započeti rečencu pa ti sam nastaviš, a ne bih htio da kažeš na način kako se to izvede. I te neke stvari se nauče i mogu se steći. I nije uslov iman uopšte. Nego praksa, vježba. Ispravna teorija, i praksa i puno vježbe i postigne se. Ali nije to pronicljivost, jer tu se otkriju stvari koje su prisutne, koje se mogu izvući. A pronicljivost koja je keramet, Allah ti da stvari koje samo on zna. Pa pročitaš čovjeka na način na koji je nemoguće ni naučno, ni nekim drugim putevima pročitati. Svi kerameti Evlija od Muhammeda Aleyhisselam do sudnjeg dana – su ujedno i jedan ogranak mu'đize Muhammed, mu Muhammedu s.a.v. koji su dati Allahom poslaniku. A sve mu'đize koje su zadešavale ranije su sastavljene kod Muhammeda s.a.v. I učenjaci su napisali odgovor i mislim da imate kod Ibn Zemina pa ovaj su prevedeno, pa pročitajte, nema više vremena. Ovaj, kako i zašto su povezane neke stvari kao što je oživljavanje mrtvih koji nije doživio Mohamed sa zama lično nego i sljedinici poput oživljavanja konja i tako neke druge stvari. Uglavnom, naš umet je najviše počešćen ovim stvarima i ne smijemo ih negirati, a s druge strane ne smijemo njima pretjerivati. Šetan dođe čovjeku zavara ga, pokaže mu nešto, uradi mu neke stvari, pogura ga negdje i čovjek sebi misli da je vlija i da je na pravom putu i ustrajava na grešenju, ustrajava na novotarijama, ustrajava na krupnim stvarima koje Allaha srde na malim ili velikim širkovima, a to što mu se desio keramet. Keramet nije dokaz za to. Šarijet je dokaz za to kakav si ti ko vjernik, a keramet ima svoje razlike, mi smo govorili i onda ljudi umru, onima se priča svašta i onda umru i presere, pa se onda njihovi kabori posjećuju, pa se oni mole još u kaborima, pa se Allahu šir preko njih čine, samo zato što se nije shvatilo ovo pitanje kako treba. Jedni ga negiraju, drugi pretjeruju, do te mjeri da je oblije zakivaju zvijezde i kažu onima koji neće da širk preko oblija čine, da ne poštuju oblije i tako dalje. To nije od islama. Ovo što sam vam rekao večeras je nivo na kojem se treba zadržati po pitanju oblija a ne davati im neku posebnu, ako je dobar za sebe, je dobar, Allah će mu da džennet, ja od toga nemam ništa, ja mogu samo da se ugledam, da radim ono što on radi, da ja budem dobar, a ne da se grebem od njega, kao što neki rade, pokušavaju preko njega ući u džennet, ne ide to tako. Allah nije zadovoljan da se oslanja i očekuje i moli i ko sem njega, a ljudi su preko ovog pitanja pogriješili puno, pa ih je šetan zavodio, pa se dešavalo, ljudi se hvale i spominju to u, u knjigama i dijelima, kaže ja bio na hađu, istovremeno držao u sedam džamija hudbu. Ili vidli me ovdje i ondje, ili vidli ga ovdje i ondje, ili moj šeh, moj šeh je vidio ondje. Do te mjere da kažu, kaže bio je šeh na sedam mjesta i na nekim mjestima je kad citirao ajete koji nisu iz Kur'ana na uzbe. Jer kod njih Evlija, do te mjere su neki petirali da je Evlija na većem stepenu od poslanika. I to ima kod Ibn Larbi, Al-Fusuli, kod drugih, nije slučajno ubijen zbog otpadništa, otpadništa odvedene, ali mi se odrećemo takvog shvatanja i to ne poštujemo, širk ne poštujemo, nego vjerujemo u Evlije, poštujemo keramete i vjerujemo i poštujemo Evlije i nadamo se i želimo da i mi budemo Allahove štićenici, da nas Allah voli i pomaže i da nas od harama prije svega štiti, na to se odnosi ono bude njegova ruka i noga i sluh i vid, čuva nas od onoga što nam šteti, što nam je zabrana, najviše nam greci naše štete, ali ne poštujemo i ne vjerujemo i ne volimo one koji se se pozivaju na čuda, a tim čudima se suprostavljaju Allahu subhanahu ta'ala i njegovom šarijatu. I takvi se odrećemo i tima Allahu se približavamo. Pa molim Allah da nas uputi i čvrsti na pravom putu, poveća nam iskreno, ispravno znanje i rad po njemu. molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas u smrti osneva zadovoljan, da dok živimo sebi i drugima dobro činimo, kad presnimo da smrtne muke budu zadnje muke koje osjetimo. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهدى